บุ๊กทูหกเชอ่านและเขียนขอนดันวะเนเวชตัน ผมอ่าน มันมีขอนาม ผมอ่านจดหมาย من یک حرف با را می خوانم. سب. من یک کلمه را می خوانم. ประโยค من یک جمله را می خوانم. مای. من یک نامه را می خوانم. ผมอ่านหนังสือ มัน من یک کتاب م ی خ อ ا ن م ผมอ่านม من م ی خ อ ا ن م คุณอ่าน تو م ی خ อ ا ี ی เขาอ่านอูมีขอนาด ผมเขียนมันมีนวีซามผมเขียนจดหมายมันเยกฮาร์ฟอัลฟบารามีนวีซามผมเขียนคำศัพท์มันเยกคาลามรามีนวีซามผมเขียนประโยค من یک جمله را می نویسم ผมเขียนจดหมาย من یک نامه می نویسم ผมเขียนหนังสือ من یک کتاب می نویسم ผมเขียน من می نویسم คุณเขียน تو می نویسی. เขาเขียน او می نویسد